drage moji, dragi moji, ja sam Copypaste, a ovo što slušate je moj podcast, njegova 21. epizode i nadam se prva epizoda u nizu koji će postati Copypaste podcast Black Disc Edition. Prošlo je ravno 11 mjeseci od 20 epizode mog podcasta i još više od 11 mjeseci između 19. i 20. epizode, čini mi se. jednostavno nisam se bavio podcastom pomalo mi je dosadilo i postala prava piglancija praviti podcaste i tako ćemo vam pravo nisi imao šta pametno ni reći. Posvetio sam se više bloganju i tako, jednostavno zamrlo je. Ali eto, vratio sam se, nedavno sam sa jednim kolegom počeo praviti e, od Bih podcast, čiji link možete pronaći u pratećem postu e, ove epizode podcasta a pojavili su se neki drugi regionalni podcasti tako da nisam mogao jednostavno dol da se ja ne vratim u ove vode. Ono što, što je ideja ovog mog povratka u podcasting je takozvana black disk filozofija. Potrudio sam se dati određenu podlogu i pozadinu ovome što trenutno radim. E, piše ovoj Black disk filozofiji, kako ja to volim reći, možete pronaći jednom od postova koji sam nedavno objavio na svom blogu, koji inače možete naći na adresi www.estola.com.ba e, Post se zove Black Disc Revisited i naravno i link na taj post možete pronaći u pratećim materijalima ove epizode. Ukratko, radi se o ideji da, da neke stvari koje se meni čine zanimljivim koje je bilo da ja napravim sam ili da ih pronađem na internetu, da ih obradim na neki svoj način i a, posvetim malo prostora u podcastu. Ipak ne može se sve baciti na papir i blogati o tome. Tako, nadam se da će biti zanimljivo ne samo meni raditi ovaj podcast, već i vama svima koji ćete ga slušati, a nadam se da će biti slušatelja. Tako da, eto, polako počinjemo, s ovom prvom epizodom čija će tema biti prije svega mobilni telefoni, smartfoni i novosti u tom svijetu, ali još ponešto novosti koje su isplevala na vidjelo na nedavno održanom CES sajmu u Las Vegasu, to je e, Consumer Electronic Show, vjerovatno najveće okupljalište proizvođača i distributera svega što ima veze sa elektronikom široke potrošnje, to je danas od usisivača, frižidera pa da su sve do televizora. No prije što se bacim na, na konkretan materijal koji sam pripremio na ovu epizodu, želio bi vam skrenuti pažnju na još jedan e, post koji sam pripremio na blogu kao pripremu e, za, za svoj povratak u podcasting, Post se zove podcast Šta, kako i zašto objavljen 26.12. i prilično je opširan i opsežan pregled svega što, što možete ovako kao lajci znati o, o podcastingu pisano iz mog osobnog iskustva i tu možete pronaći sve informacije koje vas mogu zanimati o tome šta je to podcast, kako ga slušati, kako ga snimati i zašto se uopće njim baviti. Ono što u podlozi slušate kao muziku u podlozi je, ne mogu reći pjesma, ali eto kompozicije svakako pod nazivom When Waves Trying to Catch Marvel. Žar, kako je objašnjeno na stranci autora, je trip hop, jazz, lounge, chill out i new jazz. E, autor te kompozicije je Antoni Rajekov Bugarin, sa privremenim boravištem u Beču. E, ovo pjesma je skinuta sa njegovog albuma Siu i naravno, e, pošto se radi o podsafe muzici koja je potpuno legalna i baš namijenjena za ovu upotrebu u podcastima, e, možete pronaći link na ovu i još mnoge druge pjesme Antonija Rajekova. A sada ćemo se baciti na konkretan materijal koji sam pripremio za ovu epizodu. Prvo o čemu ću govoriti je o prvom x86 smartfonu, to je Intelova Moblin platforma. Zanimljiva je po tome zato što se radi o, o x86 mobitelu. x86 je u stvari onako najgrublje rečeno instrukcijski skup koji je tu s nama od prvih Intelovih x86 procesora, to je bio 8086, pa kasnije dalje se išlo preko 286, 386, 486 Pentiuma pa sve do ovih današnjih procesora. I taj instrukcijski skup je karakteričan po tome što se probio zahvaljujući IBM-ovim PC-ima pa kasnije ovim modernim kompjuterima i što za taj instrukcijski skup za ove procesore postoje nepregledno more programa i softvera, što znači da će za ove mobilne telefone bazirane na, na mobilnim Linuxu e, biti prilično jednostavno obezbijediti neke portove i prilagoditi trenutno postojeće e, desktop aplikacije da se izvršavaju i na mobilnom telefonu. što je prilično budljiva pomisla, međutim to nosi svoje probleme zato što e, veliki je problem prilagoditi te aplikacije e, mobitelima i, i skučenim kapacitetima i prostoru koji mobitel nude. Treba prilagoditi interfejs, naravno za, za male ekrane, za nove ulazno-izlazne jedinice, i će zanimljivo kako, će to, kako se to Intel zamislio i kako će se razvijatelji aplikacije tome prilagoditi. Pa eto, vidjet ćemo. Naravno, Intel je velika firma koja stoji iz ovog projekta, koji to gura. Zanimljiv koncept, vidjet ćemo šta će biti od toga. Ali eto, da ne bude da nisam spomenuo. U nastavku možete slušati jednu malu muzičku pauzicu, kako sam to zamislio u svom konceptu ovog podcasta. E, radi se o, o također jednoj instrumentali naziva Emptiness. Autor je Aleksandar Blue, novosađanin, koji se bavi elektron, elektronskom muzikom i ambientalnom muzikom. Pa eto, poslušajte Emptiness. Nadam se da vas Aleksandrova praznoća nije uspavala. E, planiram tako u toku podcasta napraviti male pauzice, ubaciti pjesmu ili dvije podsef muzike i malo razbiti monotoniju same priče. No da se vratimo poslu i materijalu. E, ono što, što će biti jako zanimljiv dio tržišta elektronike ove godine su svakako e-book čitači i sam sam sadržaj koji će on nuditi, a to su knjige u elektroničkom formatu, odnosno e-book. E, pisao sam 12.6. prošle godine jedan također relativno opširan post u kom sam se pozabavio e-book, e novinama, stanjem novinske industrije danas, e, čitačima, ali i samom sadržaju koji se može čitati na tim čitačima. E, govorio sam o Amazonovom Kindlu, o Sonyjevim čitačima, o nekim nadolazećim modelima, ali također i onom vrlo škakljivom pitanju, to je e, Googlovim knjižarama i Googlovom, ovoj kampanji e, skeniranja svih mogućih knjiga koji im dođu pod ruku i sukobu Googla i izdavača i autora oko autorskih prava. Dobro, taj tekst je već u ovom trenutku možda pomalo i zastario, ali e, ono što je sigurno je da ebook doživljava pravo eksploziju 2010. godine, barem sudeći po onom što je predstavljeno na CS-u, e e, pravo more e-book čitača raznih vrste i oblika, što je odlična stvar, zato što su e-book čitači do sada bili prilično skupe igračke i nije, nisi baš svako mogao ni priuštiti, niti je bio spreman priuštiti se tako nešto. uglavnom se radi još uvijek o crno-bijelim e, čitačima, međutim e, i oni u boji se polako pojavljuju, ali e, nisu još ni približno na razini upotrebljivosti kao što su to njihove crno-bijele kolege. Ono što je bitno spomenuti za e-book čitače da troše jako, jako malo struje zato što ne koriste e, klasične LCD ekrane kao što recimo rade laptopi, već su njihovi ekrani pravljeni tehnologijom i inka e, to je tehnologija koja je posebno prilagođena za sadržaje koji se e, polako i rijetko mijenjaju, dakle to bi bile knjige ili, ili novine ili nešto tako gdje se s na vrijeme okrene papir, ne dešava se na tim ekranima ništa dinamično, tako da troše jako malo struje zato što energiju konzumiraju samo pri promjeni e, prikaza, a kada se slika ustali ne troše ništa, to je neka osnovna ideja, koncept i inka. I e, također jedna od njihov, njima vrlo bitnih odlika je što imaju odličan kontrast, tako da su vrlo čitljivi i na suncu, što se za LCD ne može reći baš. Uglavnom, to je što to je to što se tiče e-book readera, čim se pojavi veći broj ovih uređaja, naravno nagrnuće će i prodavatelji sadržaja koji se tu mogu čitati. Već postoje najave da će neke novinske kuće početi izdavati E, novine e, u elektronskom formatu, što nije ništa čudno. E, to sam čak i predvidio ljeto ljetos prije, prije nekih pola godine i ispalo je da, ispalo je da sam u pravu. Također, Amazon širi svoju prodavnicu e-bookova, postaje vjerovatno najveći distributer elektronskih knjiga na svijetu, uskoro će se uključiti i Google tu trku, mada Google dosad nudi uglavnom e, izdanja koja su naslove koji pripadaju globalnom kulturnom blagu, dakle to su oni naslovi koji više nisu e, ne polaže niko na njih više autorska prava jer su već to dosta stari naslovi, dakle 1920 ili duže ili stariji, dakle klasici. Ali eto, e, tržište se razvija i možemo očekivati nove uzbudljive stvari na, na ovom polju. Svakako na ovo treba brati pažnju jer budućnost knjiga vjerovatno leži baš na e-book čitačima. Sljedeća tema o kojoj me, e, bruje mediji posvećeni potrošačke elektronici je svakako Google Phone prvi Googlov telefon sa Googlovim potpisom, mada je Google i ranije imao telefona. Radi se o Nexus One telefonu koji je pravi udar na iPhone. Kada govorimo o smartfonovima trebamo biti svjesni da postoji par tražiti da tako kažem, klase ili grupa ovih smartfonova. Jednoj grupi kategoriji za sebe dosad je bio Apple iPhone jednostavno neprikosnoveni vladar i naprosto je napravio pravu revoluciju kada se pojavio i a, mu nije mogao ni opepeliti što bi rekli. Sada se pojavio Nexus One i ja ga svrstio u tu istu kategoriju kao i iPhone, a to je ono to je bilo e, neki kao cool igračkica, vrlo funkcionalna, dorađena, našminkana, super stvar za imat, vrlo praktična. S druge strane, bi bili neki e, poslovno orijentirani smartfonovi koji su više okrenuti e-mailu, praktičnim stvarima i poslovnoj upotrebi. To bi bili e, naravno e, Blackberry, ali i Pixi i WebOps bazirani Palm Pre. Naravno, posebna kategorija, kategorija za sebe su a, smartfonovi bazirani na Windows Mobile, nekadašnji video CE a, operativnim sistema koji jesu jednostavno pregazile ih konkurencije, više nisu aktualni, ali zbog svoje, svoje specifičnosti često su previđeni od strane kritičara i novinara koji baš nisu kako potkovani a opet govore o toj tematici. Istina je da, da u odnosu na Android, na osnov, u odnosu na WebOS ili iPhone OS, Windows Mobile nije ni približno toliko ni ušminka, ni ulicka, ni pruža ni približno tu funkcionalnost, ali ima neke važne karakteristike, to je da je vrlo jednostavno kompilirati software za Windows Mobile i raditi portove sa Windowsa ovih stolnih na Windows Mobile što omogućava nekim kompleksnim sistemima da e, svoje mobilne jedinice baziraju upravo na Windows Mobile platformi. I pored ovih smartfonova koje sam nabrojao, tu su još e, neki Nokini modeli i tako dalje koji su posebna klasa. A, e, ali evo, sada se pojavio novi igrač na tom polju Google dobro novčano potkovan a, koji će sigurno napraviti pomutnju ovim svojim kako sada stvari stoje prilično dorađenim prizvodom. E, Google ovo nije prvi mobitel svakako, izdao on i ranije mobitele u, suradnji sa svojim partnerima, ali ovo je prvi koji je izdao pod svojim imenom, na kojem baš piše ono Google šareno. E, za razliku od Apple koji, hajmo reći, sam proizvodi svoje e, mobitela, mažda to nije baš istina, to za njih rade koreanci. E, Google je uspostavio rano saradnju sa velikim e, firmama koje su već prilično e, imaju, priličnog iskustva s ovim, u ovom poslu, to su Motorola i HTC, konkretno Nexus One proizvodi HTC i to je mobitel koji se može pohvaliti vjerovatno najnaprednijim uh, ekranom AMOLED, takozvani AMOLED ekran i najnovijom verzijom Googleovog Android e, operativnog sistema za smartfonove, to je e, Android je baziran na Linuxu, dakle za razliku od iPhone 8 koji ima sličnosti sa e, Mac 8-om, ali je rađen posebno za, za iPhone i iPod Touch. Uh, ovdje se radi o Linuxu, Linux operativnom sistemu koji je posebno prilagođen za uh, e, ARM bazirane smartfonove. E, to je prva odlika, ovo što sam spomenuo, taj predivan ekran o kom se govore i koji se vjerojatno prvi ističe, to je jednostavno nešto neviđeno za, svijet mobilnih telefona. E, to je 3.7 inčni ekran prilično dobre rezolucije i prva stvar koja se ističe. Što se tiče procesora, e, radi se o takozvanom Snapdragon procesoru e, koji je najbrži u svijetu smartfonova. Radi se o zapravo ARM baziranom procesoru koji proizvodi Qualcomm to bio ARM Cortex 8, čini mi se verzija, e, na kojoj se zasniva i ovaj procesor ne koristi samo e, ne koristi samo e, Google Phone, koriste ga i drugi, o čem ću govoriti kasnije, vrlo popularan procesor izgleda i uz još jedan pun pogodak za ARM. Ono zbog čega svi govore o Nexus One je zato što je to prvi direktan udarac na iPhone. Prošle godine kada se pojavio Palm Pre, nije, nije se postavio kao direktna konkurencija toliko iPhoneu koliko Blackberry-u. Ovo je prvi mobitel koji ide direktno na iPhone i vidjet ćemo baš kako će mu uspjeti. ponove što za sad vidim iz raznih kolumni, pregleda, Google se, neće da kopira Apple, ali se ugledao na njih i isporučio jednu prilično ovako dobru stvar koja je baš e, prava igračkica koju bi svako poželio imati. A, ima odlične performanse i stvarno e, bit će prava konkurencija. Međutim, da bi rekli da je uspješan, ipak treba proteći malo vode ispod mosta, treba proći vremena i vidjet ćemo kako će se Nexus One pokazivati u budućnosti, kako će biti njegovi prodajni rezultati. E, naravno, kao svaki novi proizvod e, i, ovaj ima svojih problema, e, kako su to odmah zapaznili strani mediji, Google ima problema sa podrškom, korisnici se žale zato što korisnička podrška baš i nije na nivou kako bi se to moglo očekivati. E, također sam čuo da e, je prilično sklizak, odnosno da je klizav mobitel, da ga je teško držati u ruci da ljudi imaju veliki problema zato što jednostavno razbiju svoje nove skupocjene telefone. ispada im iz ruke razbija se. Eto, to, to je još jedan od problema. Ali dobro, ovo je tek prvi pravi Google phone i siguran sam da će Google s vremenom nadoći kako da riješi sve te probleme sa kojima se suočava. Međutim, e, ako zanemarimo sve odlične hardverske, softverske prednosti e, koje Google Phone ima, na kraju se sve svodi na dvije stvari u kojima iPhone briljira. E, kao što možda znate, smartfonovi baš nisu kako poznati po svojoj spektakularnoj ergonomiji, upotrebljivosti za ovako neke obične i svakodnevne stvari kao što recimo telefoniranje ili slanje poruka. Eh, Apple je to riješio na prilično elegantan način, tako da je eh, relativno upotrebljiv na tim poljima. Neću reći da je eh, nivo te upotrebljivosti jedna kao kod recimo, tako ćeš nazvat, običnih mobitela koji su baš usko orijentirani na te stvari. iPhone može još puno, puno drugih stvari, ali ove obavlja dovoljno dobro tako da vam ne smeta ta žrtva u ergonomiji, ne pada vam puno kada ga koristite. E, vidjet ćemo kako je to Nexus One riješio. Ako je e, upotrebljivo za te obične stvari na nivou iPhona, to će biti uspjeh. Također bitna je i podrška razvijatelja softvera za njega jer e, Apple sa svojim App Storem je napravio pravu revoluciju na ovom polju i jako je bitno koliko će, koliko će developeri podržati novu Google-ovu igračkicu. Ako ta podrška bude dobra, svi su da hoće zato što se priča da Google plaća developerima da pišu aplikacije za Nexus One i za Android, vjerujem da, da bi e, Nexus One i naredni Nexus bili da će oni postati prava konkurencija, prva prava konkurencija iPhone. No, to ostaje da se vidi za sad, e, kako to piše Mashable, E, u prvoj sedmici Google je prodao svega 20.000 jedinica Nexus one To su zaključili zahvaljujući podacima o preuzimanju aplikacija za, za e, Nexus One. Koliko su ti podaci e, koliko su ti podaci pouzdani ostaje da se vidi ali eto kaže se da evo prva generacija da je zabilježila 20.000 prodanih primjeraka, dok je recimo Droid, ehm, to je Motorola verzija, nešto starija verzija ehm, mobitela, smartfona baziranog Androidu, u prvoj sedmici je prodano 250.000 primjeraka, dok je iPhone 3GS u prvoj sedmici prodao milion, e, Apple je prodao milion i primjeraka, tako da vidimo da Google ima još puno, puno posla da napravi dok dostigne Apple. Sada ću napraviti još jednu malu pauzu, novu muzičku pauzu uz e, španski sastav e, La Ola Express. E, njihov stil je rock, punk, ska, reggae i fusion u, pratećem postu možete pronaći link na njihovu MySpace stranicu koja je onako šarena i kičasta kao prava MySpace stranica i kao pravi pravcati španci, nema ni riječ na engleskom na toj stranici tako da se o njima puno ne možemo saznati, ali stil im je zanimljiv, a pjesma Aeropuerto je fina i kratka, pa eto, poslušajte to nastavku. srazdrmali se uz Laola Express i Aeropuerto, a u nastavku za samom kraju e, govorit ću malo o smartbucima i netbucima. E, već sam govorio o ARM-u i njihovim Snapdragon procesorima. Na tim procesorima su zasnovani smartbuci za razliku od netbuka koji su zasnovani na E, Intelovim Atom procesorima, e, više o, o netbooku, o konceptu, o njegovom uspjehu i tako dalje, sve, svemu onom što je obilježilo prethodnu godinu i prethodne dvije godine, ali pogotovo prethodnu godinu u svijetu e, prinosnih, malih prinosnih kompjutera možete pročitati u mom postu pod nazivom My Netbook and Me od 27.7.2009. u kom sam detaljno priča o svom iskustvu sa netbookom. A sada se na tržištu pojavile nove verzije, to se već dugo, dugo najavljivalo. Radi se o ovim smart dakle netbook na ARM procesoru. Šta to odmah znači? Pa, stvar u tome što Intel uvijek gura svoju x86 platformu koju sam već govorio u, u prvom dijelu podcasta. ARM koristi potpuno različit instrukcijski set. E, stvar je u tome što e, Microsoft je u vječitom savezu s Intelom i Microsoft e, ne kompajlira svoje Windowse za ARM instrukcijski set. To će reći da na Smartbooku nema Windows. To jest ako je ovo tačno što sam našao informaciju da je Smartbook jednako netbooks na ARM. Dakle, na ARM procesoru se ne mogu vrtiti Windowsi, bar za sad. E, samo Linux. No, ako se sjetimo početaka netbooka i da u početku niko nije stavljao Windowse na netbook kompjutere, sve do trenutka kada su Netboci postigli tako veliku popularnost da je Microsoft shvatio da stvari izmiču kontroli, počeo nuditi Windows se u bescijenji samo da se stave gotovo besplatno na, na Netbook računala. Može se desiti ovdje da će e, se kompilirati Windows za ARM, vidjet ćemo. Ali evo, sad za sad stvari izgledaju prilično zanimljivo. E, prvi e, prvi smartbuci su po performansama i po svom e, vremenu trajanja baterije kada rade pod punim optrećenjem su slični Intel baziranim pandanima. Vidjet ćemo e, kako će se pokazati u budućnosti. E, Biće vjerovatno sve zanimljivije kako široko pojasne mobilne mreže budu postale sve dostupnije, naravno o tome nema govora kod nas još, još uvijek, ali eto, koncept je zanimljiv, hardware postoji, Stvar se razvija i siguran sam da će u budućnosti se stvari kretati najbolje, makar za potrošača, ali bit će zanimljivo pratiti ovaj dio tržišta. A ako i dalje budete slušali moj podcast, možete čuti vijesti šta se to zanimljivo dešava u svijetu netbooka. Ovo je bio moj podcast, prvi poslije dužeg vremena, zato se ispričavam ako sam bio pomalo nespretan i nezgrapan. E, Planiram snimati po jednu epizodu svake sedmice i pripremiti neke zanimljive materijale za svaku epizodu. Pa eto, ostanite sa mnom, pratite moj blog estola.com.ba e, i tamo pokušavam ponuditi posjetiteljima zanimljivi i prije svega kvalitetan sadržaj jer smatram da je kvaliteta bitnija od kvantitete. Dakle, redovitost mi nije neka jača strana, ali kada nešto napišem neki članak, trudim se da je prilično zanimljiv. Tako da, eto, preporučujem vam moj posljednji članak e, u kom sam obradio e, problematiku e, koja se pojavila nedavno na, na Facebooku sa trendom objavljivanja boje grudnjaka u statusu, pa ako vas zanima šta se krije i za sve te priče pogledajte e, članak pod nazivom A koja je boja tvog grudnjaka. To je samo jedan primjer ovako kako ja pristupam problematici posta, pripremim materijale unaprijed, istražim tematiku i onda se bacim na pisanje i stavim još tada malo svog vlastitog špiha i mišljenja u cijelu priču. Zato e, postova ima malo, ali ono što objavim potrudim se da i valja to bilo sve od mene za ovu epizodu i nadam se da se slušamo za nekih 7 dana.